Egungo eguna da manifestaldi bat. Ehm, paktu soziala delako eh, zeltasunak erabazki eh, hasteko. Ehm, hemen gira eh, sindikatu frantziakoak eta bestaldekoak zeren uh, Europa guzian eh, dira zeltasunak izanen, uh, diru gutiago behar kotalan bera egin, behaz uh, bezala postuak etxiko dituzte lan, lan tegietan, nik egiten dut lana uh, publikoan uh, endaioko erriko etxearen zat. baina hor da, bana uh, diru eskastasunaren eska gatik, uh, be, gutiago gira lan bera egiteko, behaz da, hain hola hasia dela, baina bon, eh, segitzen dute, european e, bera egiten.